Este remix. Este es el remix. Ella quiere más, Ella quiere más. Quiere que la colócala para que tú la raspe, boom. Dale con todo, baby, no pare, boom. Rebótalo como balón de fútbol, boom. Bendito y que yo te agarre, boom. En esto no hay otra que te gane. Agáchate, muévelo, bátelo, keep dancing. Back it up, back it up, back it up, one time. Despégate, pégate como glue, mami. Tengo la receta que te gusta a ti. Fulabana, mami, fulabana, go, baby. Agáchate, mami, que quiero ver tu panty. es que está caliente este party. Ella quiere más que la ponga contra la pared. Ella quiere más. Dice que le gusta como la razón Ella quiere más. Quiere que la ponga contra la pared. Ella quiere más. Ella quiere más. Ella quiere más. yo le voy a dar todo lo que ella quiere. Ella quiere mamá, mamá, mamá, más. So yo le voy a dar su mamá, mamá, La voy a hacer gritar por su mamá, mamá. Y le voy a dar duro hasta mañana. Ella quiere un man como yo pa' que la raspe, que la domine y que la desastre. Que la agarre por el pelo, que la tire por el suelo. Ella no le importa, ella quiere más. Quiere que la ponga Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere más. Ella quiere, quiere que la ponga contra la pared. Rico todo